بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد tunaendelea na darasa يا رسالة هي من أخلاق الأنبياء عليهم السلام na sehemu ambayo tunaendelea nayo ni maelezo ya almuallifu hafidhahu Allah ta'ala fadilatu الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان pale alipokuwa akihitimisha risala hii kwa kutaja baadhi ya athamarat matunda na faida ambazo wanazipata mtu kwa kujipamba na tabia hizi za manabii akasema min thamarati takhalluqi biakhlaqi al-anbiya'i alayhim assalam akaanza kuzitaja kama tulivyosoma na sisi walilahi alhamdu tukaanza kusoma kutokea ya kwanza aliyoitaja kisha zilizofuatia mpaka tukafika faida ya kumi ndiyo tuliyokomea katika darasa yetu ya jana walillahi alhamd sasa leo tunaendelea na thamara au faida ya kumi na moja katika kuzisoma hizi akhlaq za manabii wa Allah alayhim salatu wassalam yakulu sheikh الحادي عشرة البعد عن أبواب اليأس والقنوط والحذر من تلبيس الشيطان وتثبيطه faida ya 11 tuliyoipata katika kusoma risala hii ni albu'du kujiweka mbali an abwabil ya'si kutokamana na milango ya kukata tamaa albu'du kujiweka mbali kujitenga an abwabi lyasi kutokamana na milango ya kukata tamaa walqunut na kurejea nyuma alqunut walyas maanahuma mutaqariban maana yake ni kukata tamaa na kurudi nyuma kuliacha jambo tumejifunza kwamba jambo hili halitakiwi bali tunatakiwa tujiepushe na hili kadhalika walhadharu min talbisi shaytan pamoja na kutahadhari kutokana na upotoshaji wa shaitani wa tathbitihi na ukwamishaji wake ay wa ta'wiqihi na uwekaji wake vikwazo ashaitan kazi yake ni kupotosha ili watu waiache njia ya haki na waelekee katika batil kadhalika sheitani katika uchochezi wake mbaya anaweka vikwazo katika mambo na kuweka vizuizi wewe ukitaka kuiendea kheri basi anaifanya ngumu sana kwako na kukuwekea sababu mbalimbali sababu ambazo zitakufanya usiifanye kheri ile kwa hiyo watathbitihi pamoja na kujihadhari na ukwamishaji wake sheitani. Hii ni faida ya kumi na moja. Sasa maelezo anasema shekhe wetu hapa, fa idha qaddamta nasihatan li ahadin, na pindi utakapoikadimisha nasaha kwa mtu yoyote. Fa idha qaddamta nasihatan, na pindi utakapoitanguliza utakapoitoa nasaha yoyote li ahadin kwa mtu yoyote faraddaha na akaikataa nasaha hiyo faraddaha na akaikataa nasaha hiyo walam yakbalha na hakuikubali shekhe anasema fala tayas minhu basi usikate tamaa na mtu huyo fala tayas minhu usikate tamaa na mtu huyo ukaona ah shauri yake bwana basi tena mimi namwambia yeye habadiliki wala hanipatilizi atajua mwenyewe hapana usifanye hivyo fala tayas minhu usikate tamaa na mtu huyo wala min ghairihi wala na mtu mwingine asiyekuwa yeye mimman yastahiqu nusha miongoni mwa yule ambaye anastahiki kupewa nasaha yani usiwakatie watu tamaa sawa sawa ni mtu mmoja au wengi yoyote ambao waona anastahiki nasaha wewe toa tu wape nasaha zako usikate tamaa shekhi anasema بل استمر في دعوة المقصرين بعلم ورفق بل اندليا بل بل استمر اندليا في دعوة المقصرين كتيكا كوالنغانية ونما بنغوف ونما كوسا بالنبال في دعوة المقصرين katika kuwalingania kwenye mapungufu biilmin kwa elimu wa rifqin na kwa upole naam tumia elimu yako kuwalingania watu mbalimbali ambao wana mapungufu katika dini katika mielekeo ya maisha yao wamepotoka kuiacha haki walinganie uwarudishe katika njia ya sawa tumia elimu silaha ya kwanza hiyo katika da'wa na hii ni silaha muhimu sana eh faala silaha hii ya ilmu ina matokeo chanya inafanya vizuri sana katika da'wa ilmu na mlinganizi aliyokosa ilmu hafai kuitwa mlinganizi ima asome kwanza au atafute shughuli nyingine afanye atafute kijishamba chake huko akatie bustani lakini sio kufanya da'wa kwa ujinga kadhalika silaha nyingine katika da'wa arifqu upole kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma kana arifqu fi shay'in illa zana wama nuzi'a an shay'in illa shana haukupatikana upole katika kitu chochote isipokuwa upole huo utakipamba hicho kitu na haukuondoshwa upole katika kitu chochote isipokuwa eh, kitachafuka kitu hicho sasa shaka nasema endelea kuwalingania wenye mapungufu kwa elmu na upole asema walau qudira adamu istijabati laktharina lak ijapokuwa itakadiriwa kuto kuitikia walio wengi kukuitikia wewe lak kukuitikia wewe walau kudira adamu istijabati alaktharin ijapokuwa itakadiriwa kuto kuitikia walio wengi kukuitikia wewe yani hata kama daawa yako haipati kabuli kila unavyolingania walio wengi hawakubali hawafuati ule ulinganizi wako hata kama hali itakuwa ni hiyo endelea na da'wa muda wa kuwa kile ambacho wakilingania ni cha haki maana kutokuitikiwa na wale ambao unawalingania hili limewapata baadhi ya anbiya kama tutakuja kuona wako manabii wamefanya da'wa kwa muda mrefu miaka mingi sana lakini hakuna waliowaamini isipokuwa watu wachache atautaja mfano hapo Sheikh hafidhahu llahu ta'ala bali pana manabii wamefanya da'wa hawakupata ila kijikundi kidogo cha watu bali kuna wengine hawakumpata hata mtu mmoja yani kalingania na hakupata mtu hao ni manabii manabii wa Allah sikwambii sijui sheikh dai mwalimu sijui sikwambii hao manabii kuna ambao walikosa watu sasa hata kama ikikadiriwa wewe kutokupata mwitikio Sheikh anasema fatadhakkar nakumbuka anna ba'd al-anbiya'i alayhimus salam مع طول مدة حياته لم يستجب له إلا قلة من قومه أسمى فتذكر نكمبوك أن بعض الأنبياء عليهم السلام وبحقيقة بعض نبي عليهم السلام مع طول مدة حياته pamoja na urefu wa muda wa uhai wake manabii wamepewa umri mrefu kabisa katika da'wa asema lam yastajib lahu illa qillatun min qaumihi eh hawakumuitikia yeye isipokuwa wachache katika kaumu yake wana manabii wameishi muda mrefu na kaumu zao wakifanya da'wa muda mrefu kweli lakini hawakuitikiwa na jamii yao ila na watu wachache asema sheikh kanuhin alayhi salam kama nabiullah nuh alayhi salam alikaa kwa watu wake kama mnavyojua miaka alfu ukitoa 50 eh miaka 950 eh miaka mingi sana hiyo lakini Allah anasema katika surati Hud wama amana ma'ahu illa qalil haya na hawakuamini pamoja naye Nabiullah Nuh isipokuwa wachache pamoja na muda aliokaa kwao kufanya da'wa lakini hawakuamini pamoja naye ila wachache tu Sheikh anaendelea asema bal inna ba'd al anbiya bali hakika baadhi ya manabii لم يستجب له أحد البتة eh hakumuitikia yeye yoyote kabisa yani baadhi ya manabii wallahu almusta'an hawakupata mtu bal inna ba'd al-anbiya'i bali hakika baadhi ya manabii alayhimus salam lam yastajib lahu ahadun albatta eh hakumuitikia yeye huyo nabii yoyote kabisa hakupata mtu kama jaa fi alhadithi anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi kutoka kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema uridat alayya al-umamu yameonyeshwa kwangu mimi mataifa na hapa aliletewa sura mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifa takunu alhalu ma'a alumami wa anbiyaihim yawm alqiyama alionyeshwa picha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vipi itakuwa hali baina ya watu na manabii wao siku ya kiyama hali itakuwa hivi kama alivyoeleza mtume alayhi salam uridat alayya al yameonyeshwa kwangu mimi mataifa namna yatakavyokuwa siku ya kiyama faqala alayhi salatu wassalam faraitu an-nabiyya na nikamuona mtume wa ma'ahu rahtu na kiko pamoja naye kipote arrahtu inaitwa arraht ni pale idadi inapoanzia mina thalatha ila ashara ni kuanzia tatu mpaka kumi ndio arrahtu kwa hivyo wasema mtume alayhi salam faraaitu an-nabiyya nikamuona mtume wa ma'ahu arrahtu na kiko pamoja naye kipote yani watu wasiopungua watatu na hawazidi kumi kuna manabii wataelekea kwa Mola wao na hao ndio wafuasi wao wanabiyya wa ma'ahu rajulu na nikamuona nabii mwingine na yuko pamoja naye mtu mmoja arrajulu alwahid, ay wahid na nikamuona nabii wa maahu na yuko pamoja naye arrajulu mtu mmoja wanabiyya na nikamuona nabii walaysa ma'ahu ahadun na hayuko pamoja na yeye yoyote walaysa ma'ahu ahadun na hayuko pamoja naye hata mmoja hana mtu هذا الحديث متفق عليه na hapa imetajwa kwa ufupi min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hebu tizama hali hii ikiwa manabii wa Allah yaliwafika haya katika da'wa seuze mimi na wewe kwa nini wakata tamaa endelea na da'wa tena una bahati wewe si kwamba umekataliwa au haukubaliki wakubalika katika darsa zako wanafunzi waja katika msikiti wako waumini wapo unahitajika huku na kule ukenda watu wanakuhudhuria lakini maadhalika unakuwa mvivu au unakata tamaa kwa sababu pengine wahitajia mkusanyiko mkubwa zaidi eh wataka labda watu wajazane kama kwenye mipira huko la usikate tamaa hicho ambacho umekipata katika da'wa ndiyo makadirio yako hayo na hiyo ni khair istamirra na kuna uwezekano kwa ukweli wako na kuendelea kwako na da'wa bila ya kukata tamaa wala ya, ku, kuonyesha unyonge au kupunguza morali pengine Allah akawaongeza wafuasi katika da'wa na watu ambao wataamini kisha shaka anasema manabii walifikwa na hali kama hii tuliyoiona wa maadhalika kullihi na pamoja na hayo yote kanu alayhimus salatu wassalamu walikuwa yani manabii ishuke juu yao sala na salamu mustamirrina fi da'watihim ni wenye kuendelea katika ulinganizi wao liaqwamihim wakiwalingania watu wao ala ahsani siratin juu ya uliokuwa mzuri zaidi katika mwenendo yani ule uchache wa wafuasi haukuwafanya waboronge boronge mambo hawakuyaboronga mambo bali waliendelea kufanya da'wa katika utaratibu ulio mzuri zaidi ala ahsani siratin juu ya ulio mzuri zaidi katika utaratibu na mwenendo sira ni mwenendo ala ahsani siratin juu ya ulio mzuri zaidi katika mwenendo wa asdaqi sariratin eh na moyo uliokuwa na ukweli zaidi sarira ni qalbu yani ala asdaqi qalbin wa asdaqi sariratin na juu ya moyo uliokuwa mkweli zaidi waliendelea hivyo ala ahsani siratin juu ya ulio mzuri zaidi katika mwenendo wa asdaqi sariratin na juu ya ulio na ukweli zaidi katika moyo kwa maana waliendelea na da'wa kwa mwenendo mzuri na moyo safi wenye ukweli sasa wewe na mimi kwa nini tukata tamaa shika sema fa kaifa biman yaghriqu fi bahri al-ya'si wal-qunut na vipi sasa itakuwaje sasa fa kaifa mambo yatakuwaje hali itakuwaje biman kwa yule ambaye yaghriqu fi bahri al-ya'si anazama katika bahari ya kukata tamaa walqunut na kurudi nyuma min awwali marratin kwa ile mara ya kwanza tu au marratin au ndani ya mara kadhaa fakaifa mambo yatakuwaje biman kwa yule ambaye yaghriqu fi bahri al-ya'si anazama katika bahari ya kukata tamaa walqunut na kurudi nyuma katika mambo yani anaongoza katika kukata tamaa min awwali marratin tena kutokea mara ya kwanza tu au marati au kwa mara kadhaa yani pana watu mwanzo tu wa da'wa yake alipoanza tu akapata vikwazo hivi na vile zikampata changamoto hapo hapo anakata tamaa mimi bwana sifanyi tena bwana ikiwa ni mtu kapelekwa da'wa labda mahali huko katika mji mwingine kafika kuanza tu da'wa akafanywa vitimbi na watu wa mji huo anasema basi bwana mimi naondoka hapo msikiti wenu tafuteni dai mwingine mimi siwezi mambo haya mara ya kwanza tukutihaniwa akata tamaa na wengine wanaendelea na da'wa lakini mara kadha wa kadha wanakuwa ni watu wa kurudi nyuma kila saa mkamsihi mkambembeleze eh mumthibitishe baki bwana usiondoke mpaka mumti maneno ndio moyo warudi vipi kwa watu kama hao bila ya shaka hichi ambacho wanakifanya hakitakiwi na kuna watu kwa kweli wamezama kwenye ukataji wa tamaa katika dawa hawana moyo kabisa hili lilikuwa ni swali jawabu lake hali ni mbaya kwa mtu kama huyu Sheikh anasema Allahumma inna nas'aluka biasma'ika alhusna dua hiyo ewe Allah hakika sisi tunakuomba wewe kupitia majina yako mazuri wa sifatika alula na kupitia sifa zako takatifu anta hadiana li ahsani alakhlaqi utuongoze sisi katika zilizokuwa nzuri utuongoze sisi li ahsani alakhlaqi kwa zilizokuwa nzuri katika tabia la yahdi li ahsaniha illa anta haongozi kwa zilizokuwa nzuri katika tabia isipokuwa wewe wa antasrifa anna sayiaha na utuepushie sisi zilizo mbaya katika tabia wa antasrifa anna sayiaha na utuepushe sisi na zilizo mbaya katika tabia la yasrifu sayiaha illa ant haepushi zilizo mbaya katika tabia isipokuwa wewe la yasrifu an sayiaha hakuna ani eh? la yasrifu sayiaha illa ant haepushi zilizo mbaya katika hizo, hizo tabia isipokuwa wewe Allahumma كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا اللهم كما حسنت خلقنا ewe Allah kama ulivyoyafanya mazuri maumbile yetu Allahumma kama hassanta khalqana kama ulivyoyafanya mazuri maumbile yetu fahassin akhlaqana tunakuomba zifanye nzuri tabia zetu Allahumma inna na'udhu bika min munkarati al-akhlaqi wal-ahwa'i wal-adwa ewe Allah haika sisi tunajikinga na wewe twatafuta hifadhi na himaya haika sisi tunajikinga kwako min munkarati al-akhlaq kutokana na zilizo ovu katika tabia wal ahwai na matashi matashi maovu wal adwai na magonjwa eh, al adwa jamu da وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله نعم صلي الله وسلم na salimu ala nabiyina juu ya mtume wetu Muhammadin mtume Muhammad wa alihi na watu wa nyumbani kwake kwa maana juu ya watu wa nyumbani kwake wa sahbihi na masahaba zake wa jamii al-anbiya'i na manabii wote wa tabi'ihim bi ihsanin na wenye kuwafuata wao kwa wema ila yaumiddin mpaka siku ya malipo yani ila yaumil qiyama risala hii imekwisha imeishia hapo risalatun adhima ni kitabu chenye faida nyingi walilahi alhamdu tumemaliza kukisoma lakini huenda tumebakisha kukifahamu vizuri na kukifanyia kazi kwa yale yote ya haki yaliyokuja ndani yake kitabu chetu tulikianza katika mukaddima kilikuwa kina mikadimati nane shekhe aliweka tangulizi 18 mnakumbuka eh kisha baada ya hizo tangulizi akaanza kutaja baadhi ya tabia za manabii alayhi salatu wassalam kwa kuzitaja na kutoa mifano hai kwa kuwataja baadhi ya anbiya kawataja manabii wengi sana walillahi alhamdulillah tabia ambazo wamezitaja kwenye risala hii kataja tabia ishirini miongoni mwa tabia za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala akianza na ile ya kwanza khashiyatuhum alayhimus salamu lillahi azza wa jalla akaendelea mpaka akahitimisha na ya mwisho ambayo ameitaja ambayo ni adhimu ثقتهم عليهم السلام بالله عز وجل وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى na hiyo ndio ya 20 akataja tabia 20 kisha akahitimisha kwa kutaja thamarat min thamarati takhalluqi bi akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salam huo ndio ulikuwa mweko wa risala yetu sawa sawa tumemaliza tuandike tarehe sasa kana alfaraghu min qira'ati hadhihi ar-risala ma'a at-talibat مساء يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر جماد الأولى لعام ألف وأربعمائة و45 الموافق 12 ديسمبر لعام 2023 ميلادية في مسجد زينب بنت جحش عند معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية في قسم النساء وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين